السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعد يا حمد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسنا سلامكم صلى الله عليه وسلم na kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na uh, kitabu akhsa al-mukhtasarat katika kitabu al-jihadi na siku ya jana tulikuwa tunasimamia habari zinazohusiana na namna ghanima inavyomilikiwa na Waislamu na namna ya ugawaji wake na tukazungumzia sharti la yule ambaye anayepewa fungu ya ghanima na namna ambavyo ile ghanima inagawiwa kwa wale ambao wameshiriki jihadi kadhalika tukaona ardhi ambayo imefunguliwa kwa nguvu na waislamu namna gani imamu anavyotakikana kufanya na kadhalika tukazungumzia mali ya mshirikina ambayo imepatikana bila ya mapigano kama ilivyokuwa ya kharaji na ushuru tukasema hizo mali zinakuwa ni fai kwa ajili ya maswali ya Uislamu kadhalika ile moja ya tano katika moja ya tano ya ghanima sasa hivi tutaingia katika uh, faslun fi asd al-dhimma wa ahkami ina بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهة ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يؤذوا الجزية وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا ويؤخذ منهم منتهبين مسخرين ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عجز عنها ونحوه طيب ثم قال الشيخ ابن بلبان الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة فصل في عقد الذمة وأحكامها هذا الفصل اكتب في عقد الذمة وأحكامها فصل في عقد الذمة وأحكامها فصل في عقد الذمة وأحكامها في فصل ni kuhusiana na aqdu dhimma kufunga makubaliano ya dhimma wa ahkamaha na hukumu zake hukumu za adhimma ma huwa ma adhimma ma هي adhimma adhimma fi lughati al uhdatu wadh-dhamanu wal amanah adhimma fi lughati العهدة والضمان والأمان العهدة والضمان والأمان العهدة والضمان والأمان عهدة kitu ambacho inabidi mtu lazimiane nacho kadhalika wadhaman na dhamana والامان نا امان وفي الاصطلاح الذمه في الاصطلاح اقرار بعض الكفار على كفرهم اقرار بعض الكفار على كفرهم اقرار بعض الكفار على كفرهم بأن يستوطنوا بلاد المسلمين بأن يستوطنوا بلاد المسلمين بأن يستوطنوا بلاد المسلمين بشرط بذل الجزية بشرط بذل الجزية بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة <clears throat> والتزام أحكام الملة الذمة في الاصطلاح لانه الذمه katika istilah ya sheria iqraru ba'd al ni kukiri baadhi ya makafiri yani uh, kuwakiri baadhi ya makafiri kuwakubalia baadhi ya makafiri ala kufrihim juu ya ukafiri wao yani makafiri sio waislamu halafu kunatokea hali ya ukiri juu ya ukafiri wao bi an yastautinu bilad almuslimina waishi kwenye miji ya waislamu bi an yastautinu fi bila bi an yastawtinu bilad almuslimina waishi kwenye miji ya waislamu bisharti badhil aljizyati kwa sharti la kutoa jizya bi bisharti badhil aljizya kwa sharti la kutoa jizya waltizami ahkam milla na kulazimiana na hukumu za dini ya Kiislamu waltizami ahkam milla na kulazimiana na hukumu za dini ya Kiislamu kwa hiyo kinachofanyika ni nini nchi ni ya Kiislamu na kuna kafiri sio muislamu imam anaingia makubaliano na huyo kafiri kama atakuwa anahitajia kuishi katika miji ya Kiislamu yale makubaliano anaacha kwenye dini yake hiyo hiyo isiyokuwa ya Kiislamu lakini kinachofanyika ni kumshurutisha kutoa jizia atoe jizia tutakuja kuzungumzia jizia ni kitu gani na vile vile alazimiani na hukumu za dini ya Kiislamu vipi atalazimiana na hukumu za dini ya Kiislamu tutakuja kuzungumzia فالمؤلف يقول ويجوز عقد الذمه لمن له كتاب au shubhatuhu na inajuzu na kufaa aqdu dhimma kufunga makubaliano haya ya dhimma na juz kukubaliana juu ya dhimma liman lahu kitabu kwa yule kafiri mwenye kitabu hapo aliposema liman lahu kitabun bimaana yahudiyun wa nasraniyun yahudiyun wa nasraniyun yahudi wa nasraniyun myahudi na mkristo na ndio maana hata katika dalili za Qur'an na Sunna linapokuja ahlul kitab inakusudiwa alyahudu wa nasara kwa hapa anaposema liman lahu kitabun kwa yule mwenye kitabu akiwa uh, yahudiyun au nasraniyun Myahudi au Mkristo au hu au shubuha ya kitabu au shubhatuhu au shubuha ya kitabu yule ambaye ana shubuha ya kitabu kalma kalmajusi kalma kalmajusi kama alivyokuwa majus wenyewe wanasema kwamba hawa majusi walikuwa na kitabu uh, lakini kikaharibika kitabu chao kwa hiyo hawa majusi wanaitwa kwamba ni watu ambao wana mfano wa kitabu wanafanana na mayahudi na wakristo kwa hiyo pia inajuzu dhima kwa hawa wa majusi ثم قال ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا او يعطوا الجزيه kuna kuwa na hali tatu kuna kuwa na hali tatu الحاله الاولى أن يقوم الإمام بالدعوة أن يقوم الإمام بالدعوة إمام asimamie دعوه sawasawa mwenyewe او manaibu wake dawe kuwalingania hawa watu wa kitabu pamoja na wamajusi hata yadkhulu fil islam mpaka waingie kwenye uislamu wafanyiwe dawa mpaka waingie kwenye dini ya Kiislamu hata yadkhulu fil islami mpaka waingie kwenye dini ya Kiislamu wasipotaka kuingia katika dini ya Kiislamu hali inafuata ndo hii ambayo muallif anasema yuqatalu haulai na wanapigwa hawa yuqatalu haulai na wanapigwa hata yuslimu mpaka waslimu wakikataa dawa ya maneno basi inabidi Uh, wasimamishiwe mpaka waslimu au yu'tul jizya au watoe jizya mpaka waslimu au watoe jizya hata yuslimu au yu'tul jizya mpaka waslimu au watoe aljizya mali aljizya jizya ni kitu gani jizya hiya malun yu'khadh minhum هي مال يؤخذ منهم هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار على وجه الصغار هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا هي مال نيل مال يؤخذ منهم اذا يتكلوا أقواه ala wajhi sighar kwa sura ya unyonge sura ya kudharauliwa sura ya kufanywa kuwa wako chini kula amin hiyo mali inachukuliwa kila mwaka kula amin kila mwaka badalan an qatlihim badala ya kuwaua yani hiyo mali inachukuliwa kwao hali ya kuwa ni wanyonge badala ya kuwaua wa ikamatihim bidarina na kule kuishi kwao katika nchi yetu kwa hiyo mali inachukuliwa badala ya kuwaua kadhalika na badala ya kule kuishi kwao katika nchi ya Kiislamu kwa hiyo muslim au watoe jizia watoe mali hali ya kuwa ni wanyonge na hiyo mali watakuwa wanatoa kila mwaka badala ya kule kuwaua na kuishi kwao katika nchi ya Kiislamu napangwa siku moja katika mwaka wanakuja kutoa hiyo mali hali ya kuwa ni wanyonge wanasimamishwa muda mrefu muda mrefu sana kisha watoe hizo mali wenda wakumbuka unyonge wa wao kubaki katika hiyo dini yao wakaamua kusilimu na vile vile waislamu wao wanakumbuka neema ya kuokoa waislamu na kuwa namna wengine wasiokuwa waislamu hali wanayokuwa nayo kwa hiyo ni mali ambayo inachukuliwa kwa wao kwa hali ya unyonge kila mwaka badala ya kuwaua na kuishi katika nchi ya Kiislamu hii ikiwa maana kwamba inajuzu nchi ya Kiislamu kuishi wasiokuwa waislamu inajuzu nchi ya Kiislamu kuishi wasiokuwa waislamu tofauti na wanavyokuwa wanadhania baadhi ya watu kwamba nchi ikiwa ya Kiislamu basi haifai kuisha sio kwa muislamu la ataishi lakini kwa makubaliano maalum thumma qala wa ghayruhum na wengine yani wasiokuwa watu wa kitabu wengine wasiokuwa watu wa kitabu na shubha ya kitabu wa ghairuhum wa ghairuhum ay ghayr man lahu kitabun wa majus ghayr man lahu kitabun ومجوس غير من له كتاب ومجوس asiyekuwa mwenye kitabu na wa majusi hawa wanafanyaje hatta yuslimu au yuktalu yani haula yuqataluna hatta yuslimu au yuktalu wale wasiokuwa watu wa kitabu na mfano wake haulai yukatalun hao wanapigwa haulai yukatalun hawa wanapigwa hata yuslimu au yuktalu mpaka waslimu au wauliwe kwa hiyo madhhabu inafarakanisha baina ya watu wa kitabu na wasiokuwa watu wa kitabu watu wa kitabu wanapigwa mpaka waingie katika dini ya Kiislamu au watoe jizia wasiokuwa watu wa kitabu wanapigwa mpaka wafi lakini haya yote yanafanyika chini ya imamu wa Kiislamu imamu wa dola ya Kiislamu yeye ndio msimamizi wa haya sio kwanza tu mahuta sasa hivi hey, jihad kila mnapomuona kafiri uenda hiyo inaitwa fujo pakuwa na imamu wa dola ya Kiislamu ثم قال وتؤخذ منهم أي الجزية وتؤخذ منهم أي الجزية na inachukuliwa kwa wao jizia yani hapa nazungumzia uh, liman lahu kitabun au shubhatu watuukhadh minhum ay aljizya na inachukuliwa kwao jizia mumtahanina mumtahanina yani hali ya kuwa ni wanyonge mumtahanina hali ya kuwa ni wanyonge ile jizi inachukuliwa kwa wao hali ya kuwa ni wanyonge wadogo musakkarina hali ya kuwa ni wadogo hali ya kuwa ni wanyonge hali ya kuwa ni wadogo wanafika pale katika hali ya unyonge kabisa na hali ya udogo wala tukhadh min sabiyin na haichukuliwi hiyo jizia wala tukhadh ay aljizya na haichukuliwi hiyo jizia wala tukhadh ay aljizya na haichukuliwi hiyo jizia min sabiyin kwa mtoto mdogo min sabiyin kwa mtoto mdogo jizia haichukuliwi kwa mtoto mdogo wa abdin na mtumwa jizia haichukuliwi kwa mtumwa wa mraatin na mwanamke jizya haichukuliwi kwa mwanamke wa mraatin na mwanamke wa faqirin ajizin anha na haichukuliwi kwa fakiri mwenye kushindwa hiyo jizya wa faqirin ajizin anha na fakiri mwenye kushindwa kutoa hiyo jizya kwa hiyo fakir asiyekuwa na uwezo wa kutoa jizya jizya haichukuliwi kwake wa in kana kafiran hata kama ni kafiri wa nahwihim na mfano wa hao wa nahwihim na mfano wa hao kaama wa majnun kaama wa majnun wa majnun kaama wa majnun kama ilivyokuwa kipofu na mwendawazimu kaama wa majnunin kama ilivyokuwa kipofu na mwenda wazimu hawa jizya haichukuliwi kwao ama waliobaki wanakuwa ni wenye kutoa jizya naam قال رحمه الله تعالى ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها ويلزمهم التم... ويلزمهم التميز بالمسلمين ولهم ركوب غير خير بغير صمت وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام إن تعدى الذمي على مسلم أو أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله أو بسوء انتقض أهله فيخير الإمام فيه كأسير حربي نعم ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس wa irdhin wa malin wa ghairiha wayalzam na inalazimu wayalzamu na inalazimu akhdhuhum kuwachukua bihukmi alislam kwa hukumu ya uislamu lazima kuwachukua kwa hukumu ya kiislamu ni lazima kuwahukumu kwa hukumu ya kiislamu ni makafiri wao katika nchi ya Kiislamu kwa hiyo inakuwa ni lazima wao kuwahukumu kwa hukumu ya Kiislamu fima yaatakiduna tahrimahu katika vile vitu wanavyoitakidi uharamu wake fima yaatakiduna tahrimahu katika vile vitu ambavyo wanaitakidi uharamu wake ama vitu ambavyo wanaitakidi kuwa ni halali la hawatahukumiwa kwa hukumu za dini ya Kiislamu sio tunaelewana kwa hiyo watahukumiwa kwa hukumu za dini ya Kiislamu katika vile vitu ambavyo wao wanaitakidi kuwa ni haramu min nafsi miongoni mwa nafsi wao wanatakidi mtu uh, kuiua nafsi ya mtu mwingine ni haramu kwa hiyo itakuwa mmoja katika wao atakapokuwa anaua nafsi ya mwingine anahukumiwa kwa hukumu ya dini ya Kiislamu kwa sababu wao wanaitakidi uharamu wa kuua nafsi wa irdhin na heshima wa irdhin na heshima heshima ikiwa mtu huenda ameenda kuzini huko wao wanaitakidi kwamba swala zina ni haramu kwa hiyo mmoja katika wao akizini atahukumiwa kwa hukumu ya dini ya Kiislamu wa mali na mali mali wao wanaitakidi kwamba kuchukua mali ya mtu mwingine pasi na haki hilo jambo ni haramu kwa hiyo ikiwa mmoja katika wao atachukua mali ya mwingine pasi na haki au kama taiba halafu yale masharti ya kusimamishwa hadi mwizi akapatikana basi atahukumiwa kwa hukumu ya dini ya Kiislamu wa ghairiha na vitu vingine visivyokuwa hivyo ambao wao wanaitakidi kuwa ni haramu طيب وثم يلي يجب على الإمام أن يقيم عليهم أحكام الإسلام يجب على الإمام أن يقيم عليهم أحكام الإسلام يجب على الإمام أن يقيم عليهم أحكام الإسلام بعد أن يترافعوا إلينا بعد أن يترافعوا إلينا يجب على الإمام أن يقيم عليهم أحكام الإسلام بعد أن يترافعوا إلينا يجب على الإمام نواجب كإمام ni wajibu kwa imam an yuqima alaihim awasimamishie wao yani yuqima alayhim awasimamishie wao ahkam alislami hukumu za dini ya Kiislamu ahkam alislami hukumu za dini ya Kiislamu baada an yatarafa'u ilaina baada ya wao kuja kushtakia kwetu baada ya kuja kushtakia kwetu yani sio kwamba wako huku wakafanyiana watakayofanyiana halafu imamu akaenda huku kagua la watahukumiwa kwa dini ya Kiislamu pale watakapoleta mashtaka kwetu sisi sawa na wala yalzamuhum al'amal bi shari'atina wala yalzamuhum al'amal bi shari'atina wala yalzamuhum al'amal bi shari'atina wala haiwalazimu kufanyia kazi sheria yetu maadamu imam ameingia katika makubaliano ya wao kubaki katika nchi ya Kiislamu haiwalazimu wao kufanyia kazi sheria yetu si lazima kwa wao kuswali kufunga na mfano wake si lazima haiwalazimu hiyo fa illam yatahakamu ilaina فإن لم يتحاكموا إلينا فإن لم يتحاكموا إلينا فإن لم يتحاكموا إلينا فليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم فليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم فليس للحاكم an yatba'a shay'an min umurihim fa illam lam yatahakamu ilaina kama hawajaje kushtaki kwetu fa illam yatahakamu ilayna kama hawajaje kushtaki kwetu yani kama hawajahitaji kuhukumiwa na sisi falaysa lilhakimi an yatba'a shay'an min umurihim haifai kwa hakimu wa kiislam kufuatilia chochote katika mambo yao kama hawajaleta mashtaka kwetu haifai kwa hakimu yeye kufuatilia chochote kile min umurihim katika mambo yao wala yad'uhum ila hukmina wala yad'uhum ila hukmina wala yad'uhum ila hukmina na wala hawalingani kwenye hukumu yetu wala yad'uhum ila hukmina wala hawalingani na kuwaita kwenye hukumu yetu kwamba bwana kwa vile nyinyi bwana mko katika dola ya Kiislamu na mmekubali ah, uh, kuishi katika dola yetu basi yakitokea huko mlete kwetu sisi la haifai kwa imamu kwa imamu anachokifanya ni nini ni kusubiria wakilete sasa mashtaka yao kwetu kwa hiyo wakati huo ndipo imam na hakimu wa dola ya Kiislamu atakavyowahukumu kwa hukumu za dini ya nini ya Kiislamu thumma qala ويلزمهم التميز عن المسلمين في ظاهره أبلو سيما ويلزمهم التميز عن المسلمين اكتب في ظاهرهم ويلزمهم التميز عن المسلمين في ظاهرهم na inawalazimu kutofautiana na waislamu kiuwazi wao wayalzamu at-tamayyuz 'ala fi dhahirihim na inawalazimu kutofautiana na waislamu katika uwazi wao ya namna shakid wanavyoonekana kinje inabidi watofautiane na waislamu inabidi watofautiane na waislamu muonekano wao usiwe sawa sawa na muonekano wa waislamu bali muonekano wao uwe tofauti na muonekano wa Uislamu <coughs> muonekano wao inabidi uwe tofauti na muonekano wa Waislamu na tulieleza vitu ambavyo vinabidi wao wao tofauti na Waislamu katika umda tutwali tukasema kwamba atamayuz yakunu fi umuri kathira kule kutofautiana kwao na Waislamu kunakuwa katika mambo mengi minha miongoni mwa hayo mambo alquburu makaburi makaburi bi an tab'uda quburuhum an quburi almuslimina wujuban ah, inabidi makaburi yao yawe mbali na makaburi ya waislamu na hiyo hali ni wajibu makaburi yao kuwa mbali na makaburi ya waislamu hilo hali ni wajibu kwa jambo la kwanza ambalo inabidi wao wao tofauti na waislamu wayumaru an-nasara naswara bishaddi zunnar na wanaamrishwa Kristo kufunga mkada wanaamrishwa Kristo kufunga mkada kwenye viuno vyao kufunga mkada si katika mila za Uislamu Habari za kulamba <laughs> si katika mila za Uislamu kwa hiyo ni makruh makruh kwa kwa muislamu kulamba Ndio. Hmm, sio sio sio sio mila yetu Yesu hiyo ni mila ya ya wenzetu kwa hiyo wakristo wao watamrishwa kufunga mikanda ili kusudi wao tofauti na waislamu fayumnauna kadhalika min rukubi alkhayl tofauti ya tatu watakuwa nakatazwa kupanda farasi watakuwa nakatazwa kupanda farasi na tofauti ya nne la yarkabu ahaduhum kalmuslim panda mmoja wao katika huyo mnyama panda sio kuwa farasi atopanda kama muislamu bal eh, yarkabu aradan bali anapanda kiupana bi an takuna rijlahu ila janib wa dhahruhu ila aljanib alakhar kwa miguu yake kuwa upande na mgongo wake kuwa upande mwingine yani wakati katika huyo mnyama atakayepanda kama ni punda basi miguu yake inabidi aielekeze huko na mgongo wake huo au miguu ielekeze huko au na mgongo huo huko kwa hata upanda hivi akatazama vizuri mbele mguu mmoja ukawa upande mwingine na mwingine ukawa upande mwingine la hatopanda hivyo kwa hiyo atapanda kiupande muhimu au tofauti na waislamu na ndio maana muallif akasema wayalzamuhum tamayyuzu 'anil muslimina fi dhahirihim na itawalazimu kutofautiana waislamu katika uwazi wao thumma qala walahum rukubu ghairi khairin na itafaa kwa wao kupanda e, vipando ambavyo si farasi wala humruku na itajuzu kwa wao kupanda ghairi khairi vipando ambavyo si farasi wanyama wengine watapanda kama ilivyokuwa uh, uh, punda wa ah, kadhalika ngamia watapanda lakini wasipande farasi wala humrukubu ghairin na nafaa kwa wao kupanda uh, vipando ambavyo si farasi bighairi surji au sarji bighairi sarji yani bighairi sarji bimaana bighairi rahli dabba bighairi sarji bimaana ghair uh, rahli dabba bila ya eh, rahli dabba daba rahli daba ni kile ambacho kinachochukuliwa na kuwekwa juu ya mnyama alafu mtu anaopanda na kaa yake anapokuwa anapanda na kaa juu yake kwa hata kama wakipanda ngamia hiyo ngamia haitokuwa na rahal wakipanda punda hiyo punda haitokuwa na rahal hiyo ndio makusudio yake muhimu yani wawe tofauti na waislamu kwa kila kitu kwa sababu hao wanyama pia waislamu wanakuwa wanapanda wengine hao wasiokuwa farasi kwa hiyo kama nao ungekuwa naruhusiwa kuweka hiyo uh, rahalud dabba usingekuwa tofauti baina yao na waislamu kwa wakipanda wanyama wengine ambao sio farasi kadhalika inabidi wao tofauti na Uislamu kwa kupanda bila kuweka arrahma wa harma ta'dhimuhum na ni haramu kuwatukuza wa harma ta'dhimuhum na ni haramu kuwatukuza kuwatukuza kivipi kalqiyami lahum kalqiyami lahum kalqiyami lahum وتصديرهم في المجالس وتصديرهم في المجالس يعني كالقيام لهم وتصديرهم في المجالس وتوقيرهم وتوقيرهم كالقيام لهم كما kuwasimamia yani mmoja katika wao akija mtu akasimama pia haifai ni haramu kwa sababu kufanya hivyo ni kumtukuza watasdirihim fil majalisi na kuwatanguliza katika vikao watasdirihim fil majalis na kuwatanguliza katika vikao watawqirihim na kuwaheshimu watawqirihim na kuwaheshimu haya ambayo yametajwa hapa wakadha yahrum ta'dhimu almubtadi alladhi yajibu hajruhu karrafidhi wakadha yahrumu ta'dhimu almubtadi الذي يجب حجره كالرافضي وكذا يحرم تعظيم المبتدع الذي يجب هجره كالرافضي وكذا يحرم تعظيم المبتدع na vile vile ni haram kumwadhimisha mtu wa bid'a ni haram kumwadhimisha mtu wa bid'a mtu akiwa mtu wa bid'a ni haram kumwadhimisha alladhi yajibu hajruhu mtu wa bid'a ambaye ni wajibu kumhama alladhi yajibu hajruhu mtu wa bid'a ambaye ni wajibu kumhama karafidhi kama alivyokuwa mshia karafidhi kama alivyokuwa mshia mshia ni wajibu kumhama kwa hiyo mshia pia haifai uh, kumtukuza mshia haifai kumtukuza anasema wabudaatuhum bisalam budaatuhum bisalam na kuanza kuwasalimia budaatuhum bisalam na kuanza kuwasalimia ni haramu muislamu kuanza kutoa salamu kuwasalimia wao haifai ni haramu kuanza kuwasalimia wao sababu hadithi imekuja la tabda al-yahuda wan-nasara bisalam msianze Uh, waanze mayahudi na wakristo kwa salamu kwa hiyo ni haramu vile vile kuwa kuanza kuwasalimia ama wakisalimia wao kuna kauli mbili za ahli ilmu kuna waliosema uh, watajibiwa kusema wa alaikum na wengine wakasema kwamba utajibu moja kwa moja wa alaikum salam lakini wa alaikum eh, ndo abhar zaidi wa aqwa ndio ambayo iko wazi na yenye nguvu kwamba wakisalimia wao ni kuambia wa alaikum basi wa in ta'adda dhimmiyu ala muslimin na ikiwa atafanya uadui dhimmi yani yule ambaye amekubalika katika uh, hali yake ya ukafiri kuishi katika nchi ya Kiislamu kwa sharti la kutoa jizya na kulazimiana hukumu za dini ya Kiislamu ikiwa atafanya uadui ala muslimin kwa muislamu ikiwa atafanya uadui kwa muislamu bil katli kwa muuko kumuua bil katl kwa kumuua ikiwa atafanya uadui kwa muislamu bilkatili kwa kumuua kwa kumuua yani uadui wake akaufanya kwa muislamu kwa kumuua au kumpiga na mfano wake au dhakara Allah katika nuskha zenu imekuja au dhikrillah au akamtaja Allah au dhakara Allah au akamtaja Allah uktub bisu'i au dhakara Allah bisu'in au akamtaja Allah kwa ubaya au akamtaja Allah kwa ubaya anataja Allah lakini utajaji wake hauwi uta, utajaji wa uzuri bali anamtaja kwa ubaya intaqadha ahduhu ila ahadi yake na yale makubaliano yake ambayo yamefanyika baina yake na imamu wa dola ya Kiislamu yameanguka intaqadha ahduhu ahadi yake imeanguka na kubatilika au kitabahu au akataja kitabu chake Allah bisui kwa ubaya au kitabahu bisui au akataja kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala kwa ubaya intaqadha ahduhu ahadi yake imebatilika au rasulahu ay au dhakara Allah au dhakara rasulallahi Allah bisui au rasulahu bisu'in au akamtaja mtume wake kwa ubaya au rasulahu bisu'in au akamtaja mtume wake kwa ubaya intakadha ahduhu ahdi yake imevunjika intakadha ahduhu ahdi yake imevunjika sasa ahadi yake ikishavunjika kinachotarattabu ni nini sasa Sheikh anasema fayukhayyaru al-imamu fihi kaathirin harbiyyin ila hadithi kisha vunjika akishafanya haya kinachofuata ni nini fayukhayyaru al-imamu fihi kaathirin harbiyyin anakhiarishwa imam kwa huyo ambaye ahadi yake imevunjika kama vile mateka wa vita taathirin harbiyyin kama vile mateka wa vita yani kama vile ambavyo anavyokiarishwa imamu kwa mtu ambaye ametekwa kwenye vita kaasiri harbiyi kama vile mateka wa vita mateka wa vita mateka wa vita yani watu wameenda uh, kupigana wasio kwa Uislamu na jihadi yenyewe ni ya kisheria halafu wakatekwa watu sio sura ambayo wanayofanya baadhi ya watu ambao wanakaa wanakaa polini huko basi wanajitokea zao na kwenda kuteka watu huko muda mwingine wanaenda kuwakamata wanawake na kurudi nao polini la ile sio sawa sawa bali muda mwingine wakaenda nao huko na wanalazimisha kuoa muda mwingine wanafanya nao ah, uzinifu wenyewe wakiwa wanasema kwamba bwana hawa ni wanawake ambao tumewakamata kwa hiyo tunawamiliki sababu wenyewe wanajihesabu wako ni jihadi ule wote ni uovu sinazungumzia sinazungumzia wale ambao wametewa kwenye jihadi ya kisheria ambayo imesimama katika msingi ya dini ya Kiislamu huyu mateka ambaye ametekwa katika vita vya kisheria yukhayyaru al-imamu baina arba'ati umuri yukhayyaru al-imam baina arba'ati umuri yukhayyaru al-imamu baina arba'ati umuri yukhayyaru al-imamu baina arba'ati umuri يخير الإمام بين أربعة أمور أن يقتله أن يقتله أن يقتله أو يسرقه أو يسرقه أو يسرقه أو يمن عليه مجانا أو يمن عليه مجانا أو يمن عليه مجانا أو يمن عليه مجانا أو يفديه بماله أو يفديه بماله أو يفديه بمال أو بأسير مسلم أو بأسير muslim au biasiri muslimi yukhayyar baina eh, yukhayyar al-imam baina arba'ati umurin anakhayrishwa imamu baina ya eh, mambo manne an yaktula jambo la kwanza akitaka anamuua an yaktula akitaka anamuua kwa mateka ambayo ameshikwa katika vita au yatarikahu au akitaka anamfanya kuwa mtumwa au yasariqahu au akitaka namfanye kuwa mtumwa ndio jambo la pili au yamunna alayhi majana au anamwachia huru bure au yamunna alayhi majana au anamwachia huru bure bila chochote kile au yufdihi bimali au uh, atoe fidia kwa mali ili atiwe huru huyo mateka atoe fidia kwa mali ambia watu wake huko walete mali kwa Uislamu alafu aachiwe au biasiri muslimin au kumfanya fidia kwa mateka wa Kiislamu kama upande wa makafiri wao walimteka Muislamu na huko akatekwa huyu kafiri basi kumfanya fidia baina huyu na yule mateka wa Kiislamu ambaye yuko upande wa e, makafiri kwa hiyo mpaka hapo tutakuwa tumefanya taarikati chache kuhusiana na kitabu al-jihad na kesmu ya al-ibadat kwenye afsal mukhtasarat ilishia hapo tunashia hapo wiki inayokuja tutaanza na kitabu al-bai'i wa sa'ir al-muamalat tutaanza na kitabu kinachohusiana na biashara na mambo mengine ambayo yanataallaki na muamalat insha Allah